Es aicinu, ka mēs varam atšķirt Iesaist grāmatu 49. nodaļu. Iesaist grāmatu 49. Un, cik man šodien sanāca vadīt dievkalpojums, tad es, es vienmēr lūdzu Dievam, lai Dievs iedod kādu rakstiet, vien, nu, iedrošināt draudzi un ko Dievs vēlas kaut ko pateikt draudzi. Un Dievs ieliks sirdī. 49. iesaist, un tas ir seks, cik kalpu uzdāms. Un mēs lasīsim no 1. līdz 9. pantam. Uzklausiet mani jūras salas un ņemiet vērā tālās tautas. Tas kungs aicināja mani jau no mātes miesām, jau no manas mātes klēpja. Viņš domāja un atcerējās par manu vārdu. Un viņš man piešķīra muti, kāsu zobenu un mani paglabāja savas rokas ēnā. Viņš izveidoja mani par spožu bultu, paglabāja mani savā bultu somā un teica, tu esi mans kalps Izraēl, kurā es gribu parādīt savu godību un gribu daudzināts būt. Es savukārt nodomāju, es vēl te esmu pūlējies, es lieki un ne par ko esmu šķiedis savu spēku. Tomēr mana taisnība ir pie tā kunga un mana alga mana dieva rokā. Tad tas kungs teica, viņš, kas mani no mātes miesām izredzējis par savu kalpu, lai es atgrieztu pie viņa jēkabu un pulcinātu ap viņu Izrēlu. Es tiešām esmu pagodināts tā kunga acīs, un mans dievs ir mans stiprums. Un tad viņš teica, tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunot jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Izrēla bērnus. Nē, es pādaru tevi arī par gaismu citām tautām ka tu būtu manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam. Tā saka tas kungs, Izraela pestītājs, viņa svētais, nicinātai dvēselē, novārtā liktai tautai un apspiedēja kalpam. Ķēniņi to redzēs un piecelsies, un lielkungi zemosies tā kunga dēļ, jo viņš ir uzticīgs, Izraela svētā dēļ, kas tevi izredzējis. Un vēl saka tas kungs, es tev paklausīju žēlstības laikā, un tev palīdzēju pestīšanas dienā. Es tev pasargāšu un celšu tevi tautai par derību, lai atjaunotu kārtību zemē, lai ik viens saņemtu savu izpostīto mantas tiesu un lai sacītu cietumniekiem, nāciet laukā, bet tie, kas sēd tumsā, nāciet gaismā. Tie atradīs ganības jau ceļmalā un visās augstās tukšās vietās. Aleluja! Amen! Dievs tik brīnišķīgi pateicis, kāds ir uzdevums priekš mums, vai ne? Ka viņš jau mūs no māts miesām ir izredzējis jau. Un viņš jau domāja un atcerējās par katru mūsu vārdu. Un es tiešām aicinu, lai šī rakstiet tev ir kā tāds atgādinājums, kā tāds stiprums, iedrošinājums, kad tu neesi vienkārši tāpat radīts. Dievs ir radījis tev ar nodomu, Dievs ir radījis, lai tu būtu viņa kalps, un ka tavai mutē viņš ir piešķirts jau šo zobeni, ja? un un ka tu esi pestītāji, nesēs līdz pasaules galam. Lai tas ir tavā sirdī, lai tas ir tavā prātā un, un es aicinu, ka mēs varam piecelties un mēs lūksim Dievu un mēs lūksim, lai Dievs dar brīnišķīgas lietas pie katra no mums šajā vietā, šajā draudzē. Ja tu varbūt esi kaut kādās lietās nospies, nomākts, varbūt tu ej kaut kādām grūtībām cauri, varbūt tu esi slims vai kādās lietās tu esi sasaistīts, es nezinu. Šis ir tas laiks, lai tu nesat Dievu priekšā visu tās lietas un svētais gars ir šeit. Dievu klātbūtne ir šeit, Dievu valstība ir šeit. Mēs lūksim, lai Dievs dar brīnums, mēs lūksim, lai Dievs atnes jaunu spēku mums, svaidījumu. Un, un mēs godināsim Dievu, mēs pateiksimies Dievam. Un brīžos ir tā, manā dzīvē tas ir pierādījies, ka slavējot Dievu, ja es esmu bijis nospiests, dusmīgs, neapmierināts, slavējot Dievu ienāk prieks un miers, atbrīvošanu. Dargais tēvs, paldies Tev, mīļais kungs, par šo žēlstības laiku, par šo žēlstības dienu, kungs. Es Tev pateicos, kungs, ka mēs varam būt šeit. Es Tev pateicos, tēvs, ka mēs varam nāk, kungs, un atvērt savu sirds Tev, kungs. Mēs esam šeit, Tēvs, jo tiešām Tu mums esi vajadzīgs. Mēs Tev mīlam, Dievs, un mēs gribam, kungs, būt Tavā tūmā, Tēvs. Mēs lūdzam, Tēvs, lai Tu piedod arī mūsu grēks un pārkāpumus. Dievs, mēs lūdzam, lai Tu piedod, ja mūsu muts valoda bijusi nepatīkam Tev. Piedod, Dievs, ja mūsu sirdīs ir bijusi rūgtums, skaudība, ķildes, Tēvs. Piedod, ja mēs esam bijuši augstprātīgi un lepni. Dievs piedod tās visas mūsu nepareizās lietas, kungs. Piedod Dievs, ja tu esi savu vaigu apslēps no mums kādās, kādā brīdī tās. Piedod Dievs. Es lūdzu, kungs, lai tu mūs šķīstī, Dievs, no grēkiem, no netaisnības. Kungs šķīstī mazgā jēzmu savās asinīs un es lūdzu, kungs, ka mēs varam šajā brīdī pieiet pie Tevs paklausībā, ka mēs varam pieiet pie Tevs žēlstībā, kungs. Un Es lūdzu, kungs, lai tu dari brīnišķīgas lietas šajā brīdī. Tās. Es lūdzu, kungs, lai tu pieskaries ikvienam, kungs, tu redzi cilvēku sirds, kungs, tu esi sirdžu pazinājis tās. Un es lūdzu, Dievs, lai atnāk dziedināšana, lai atnāk atbrīvošana, kungs. Es lūdzu, Dievs, lai atnāk prieks, kungs, kas ir noskums. Es lūdzu, Dievs, lai atnāk tās atspirdzinājums par, par mūsu par mūsu ļaudīm, tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai Tu atspirdzini ikvienu dvēseli, kas ir šeit, tēvs. Es lūdzu, kungs, lai Tu atjauno garā ikvienu tēvs, kas ir šeit, Dievs. Es lūdzu, svētais gars, lai Tu izdara brīnišķīgu darbu pie mūsu sirdīm, kungs. Un Palīdz Dievs, ka mūsu prāts nav sasaistīts, Dievs, bet ka mēs savā garā, Tēvs, esam stipri, ka mēs savā garā, Tēvs, saucam uz Tev, kungs. Paldies Tev, Tēvs, par to, ko Tu dari pie katra no mums. Paldies, Tēvs, ko Tu dari pie šīs draudzes, Tēvs. Un es lūdzu, kungs, kad mēs tev slavēsim, Dievs, lai tas nāk no sirds, kungs. Es lūdzu, Dievs, lai ik viens tēvs tev slavē, tiešām garā tēvs pateicās par, par katru žēlstības laiku, ko tu mums dod, Dievs. Es tev lūdzu, kungs, lai mēs arī varam klausīties tev vārdu, tēvs. Es lūdzu, lai tu brīnišķīgi lieto savu kalpu, Kristap, Dievs. Mēs lūdzam tavu svētību, mēs lūdzam tavu svaidījumu par Kristap, tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, lai tavs vārds, tēvs, tiešām izmaina mūsu dzīves, kungs. Lai tas tiešām iespiež dziļi mūsu sirdīs, mūsu smadzenēs, tēvs, un ka mēs saprotam, tēvs, ka mēs saprotam Tavu prātu, kas ir labs, tīkams un pilnīgs, Dievs. Es Tev lūdzu, kungs, lai Tu palīdz mums Tēvs pieaugt ticībā, Dievs, lai Tu palīdz mums pieaugt Tēvs paklausībā un ka mēs kā draudz varam Tev būt uzticam, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai tu svētī arī tās bērniņas, lai tu svētī svētdienas ko, lai tu svētī tās mazos bērns. Mēs lūdzam, kungs, lai tavs svētais gars ir pār viņiem, lai tu svētais gars tiešām vāda viņus, kungs, par šo savu ceļu, kungs, un lai bērni pieaug tevī tās. Mēs lūdzam, lai tu svētī arī, kas mācīs svētdienas ko, Dievs, es lūdzu tavu pacietību, es lūdzu tavu žēlstību par to, un lai Dievs pāri visam, kungs, ir mīlestība, Dievs, mīlestība, ka tās vienam pret otru, Dievs. Tu redzi, kungs, ja ir kādas lietas, kungs, kas mūsos nav sakārtos, Dievs, uzrāda, kungs, uzrāda, kas ir tās lietas, Dievs, kas pie katra no mums, Dievs, ir nesakārtot attiecībā ar Tevi, attiecībā vienam pret otru, kā brāļiem pret māsām tās. Es lūdzu, Dievs, lai patiešām Tavu valstība ir šeit, kungs. Es lūdzu, Dievs, Tavu svaidījumu par šo draudz, Dievs. Es lūdzu, kungs, ka mēs patiešām varam garā staigāt, garā dzīvot, garā kalpot tās. Es lūdzu, Dievs, lai mēs neaizējam no šejienes projām kādu atnākuši, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai mēs aizējam atjaunot. Es lūdzu, Dievs, lai mēs aizējam uzrunāt, iedrošināt tās. Es lūdzu, Dievs, ka Tu mūs izveido par traukiem tās. Kā šajā Jesais 49, kungs, ko Tu teici, kungs, ka Tu esi izredzējis mūs jau no mācas miesām, Dievs. Ka Tu mums esi piešķīris mut kā asa zoben, Dievs. Es lūdzu, kungs, ka mēs būtu šie pestītāji nesē līdz pasaules galam, Dievs. Es lūdzu, Dievs, ka mēs tiešām darītu Tavu gribu tās, ka mēs darītu Tavu prātās. tās. Es lūdzu, Dievs, ka mēs nebūtu kā draudz, kas tikai sanāk kopā svētdienās, Dievs, un, un noklausās Dievu vārtās, bet ka mēs būtu draudz ikdien tās. Arī no šejienes aiziet, ka mēs tās nesam šo gaismu, kungs, šai pasaulē līdz mūžu galam tās. Ka mēs, Dievs, tiešām rādam cilvēkiem šo labo, labo sirdi, ko tu mums esi devis, šos labos darbus tās. Ka mēs tādā veidā, Dievs, paaugstam Tavu vārtās. Paldies Tev, kungs. Tās es lūdzu, kungs, lai Tu arī svētī slavētai komandai, jūs patiešām, kungs. Paldies, kungs, par viņu sirdīm, paldies tās par šiem talantiem, ko tu esi viņiem devis. Es lūdzu, Dievs, lai šī slavēšana ir brīnišķi, lai šī slavēšana ir īpaši tās. Ka mēs, Dievs, varam slavēt tās no sirds, kungs. Nedziedāt vienkārši kā korītās, bet dziedāt Tev par godu tās. No sirds pateicību, ka mēs pienesam, kā upur, Dievs, mēs pienesam šo lūpas auglu tās Tev, mīļais Dievs. Paldies Tev tās. Mēs lūdzam, kungs, arī par, par Aivu un Kristapru Manovskim, par šo ģimeni, kas ir Anglijā tās. Mēs lūdzam tavu žēlstību par šo ģimeni, mēs lūdzam tavu žēlstību par šo grūtniecību tās. Mēs lūdzam, kungs, lai tu svētī tās šo medicīnas personālu, mēs lūdzam, Dievs, lai tu, kungs, tur savās rokās šo ģimeni, lai viss šī grūtniecība tās tiešām iet līdz galam tās, un miers ir par viņiem tās, lai spēks ir par viņiem, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai viņiem nav jābaidās tās, bet ka Tu viss lietas vārdi, ka Tu viss uzņem šo kontroli savās rokās tās, un es lūdzu, Dievs, lai šis bērniņš tās ir pilnīgi vesels, kungs, Ja ārsti norakst Dievs, ka tu nenorakst tēvs, jo tev pieder tēvs, viss dzīves likteņi, tu kungs esi nāvs un dzīves devējs tēvs, un mēs lūdzam Dievs, lai tavs žēlstība ir par šo ģimeni tēvs. Mēs lūdzam Dievs, lai tas ir apliecinājums un pierādījums, cik liels tu esi, cik uzticams tu esi Dievs. Mēs lūdzam Dievs, lai šai ģimenei ir vislabākais no tevs, kungs. Mēs lūdzam tēvs, palīdz viņiem, mīļais Dievs. Mēs lūdzam tēvs, svētī šo laiku tēvs, svētī savu vārdu Dievs. Paldies Tev, kungs. To lūdzam Tev Jēzus vārdā. Āmen Tavs. Tās paldies par Tavu upuri. Kungs, un neļauj mums aizmirst par to, ko Tu esi darījis. Par Tavu uzvaru. Atgādini mums to, cik ļoti Tu mūs mīli, kā Tu gādā par mums. Mums Atgādini to, cik daudz tu mums esi devis. Ka mums ir ģimenes, ka mums ir mūsu dārgie cilvēki apkārt. Tās mums pateicos. Es pateicos par to, ka mums ir jumts, zem kura nākt kopā. Kamēr citi mirst bādā, kamēr citi, Dievs, ka viņi nezinot tavu vārdu, vienkārši iznīkst. Mēs varam iepazīt tevi arvien tuvāk. Un ar to man pietiek. Ar to mums jāpietiek ka mēs vienkārši varam būt tavi. Un tu gādā, tu vienmēr gādā par saviem bērniem. Un tu zini, tu zini, kas mums ir vajadzīgs vislabāk. Halleluja. Tēvs, lūdzos aizdedzini. Aizdedzini mūsu sirds no jauna, Tēvs. Ka mēs degtu, ka mēs nebūtu tādi, kas vienkārši plūst pa straumu. Ka mēs nebūtu tikai svētdienas skolas kristieši. Ka mēs nebūtu tikai svētdienas apmeklētāji. Paldies, ka mēs augtu pēc Tevis daudz vairāk. Mums slāptu, Tēvs. Aizdedzē mums ar šīs slāpes. Svētais gars, es lūdzos Tavu uguni. Jo Tu pats esi teicis, ka Tu neesi nācis aizdegt, aizdegt uguni šīs zemes. Un, oh, kaut tā jau daktu. Es nolasīšu Dievu vārdu. Es Tevi augstu teikšu, ak, kungs. Jo Tu esi mana augstu cēlis. Tu maniem ienaidniekiem neesi ļāvis priecāties par mani. Kungs, ak, mans Dievs, es Tev piesaucu, un Tu mani dziedināji. Kungs, Tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts. Tu mani uzturēji dzīvu, kā nenogrimu kapā. Dziediet tam kungam, jūs viņa svētie Daudziniet viņa svēto piemiņu. Viņa dusmas pastāv tikai īsu mirkli, bet viņa labais prāts visu mūžu. Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts ir atkal pilns gaviļu. Es gan sacīju, kad man labi klājās, es nešaubīšos ne mūžam. Ak, kungs, tu savā labvēlībā man piešķīri godu un spēku, tu spēcīgi nostiprināji manu kalna cietoksni, bet kad tu apslēpi savu vaigu, tad es iztrūkos. Tevi, kungs, tad es piesaucu un no sirds es lūdzu žēlstību no Dieva. Kāds labums tev būtu no manām asinīm, ja es grimtu kapā, vai pīšļi tevi slavē un sludina tavu patiesību. Uzklaus mani, ak, kungs, esi man žēlīgs, esi man palīgs, ak, kungs. Manas žēlabas tu esi pārvērtis līksmē, esi novilcis man manas sēru drēbes, mani apjosdams ar prieku lai mana dvēsele tev dzied un necieš klusu. Ak, kungs, tu mans Dievs, es tev pateikšos mūžīgi. Amen. Tēvs, tev pateicos, kungs, par šo iespēju, ka mēs varam būt tavā tūmā, tēvs. Pieņem, kungs, šo slāvu un pateicību no mūsu mutēm. Tēvs, tu mums esi ļoti dārgs, un mums ir dārgs tavs tūms. Dievs, kas var būt labāks, ja ne tavs žēlstība, ja ne tavu klātbūtni, tēvs? Kungs, es lūdzu, pieņem mūs kādu mēs esam, Tēvs. Mēs no sirds, Tēvs, Tev mīlam. Mēs no sirds gribam Tev sekot. Mēs gribam, Dievs, iet mazumā, lai Tu ej vairumā, Kungs. Mēs gribam, Kungs, pieaugt Tavā mīlestība atziņā, Kungs. Dievs nekas nespēja mums dot tādu mieru un prieku, kā Tu dod, Tēvs. Paldies, Tēvs, par ikvienu, par ikvienu brālu māsu, Dievs. Paldies, kungs, kad mūsu nākotne, mūsu likteņi ir tavās rokās, tēvs. Paldies, Dievs, ka tu esi izrās mūsu no tumsas valstības. Paldies, ka tu mūs esi līdz Jēzus Kristus valstībā, savu dēlu valstībā. Paldies, Jēzus, ka mēs varam būt Tavu sekotāji. Es lūdzu, kungs, lai Tavs svētais gars ir šajā vietā par mums. Es lūdzu, Dievs, palīdz mums šajā brīdī vēl vairāk atvērt savus sirds, kungs, lai ieplūst šī mīlestība. Dievs, māc mums Tev seko. Māc mums Tev būt uzticamiem, Dievs. Kungs, izveido mūs par tīkamiem traukiem savā valstībā, Tēvs. Es vēlreiz lūdzu piedod, Dievs, visu tās lietas, kas ir bijušas no mums nepareizi, Dievs, piedod, Tēvs. Tēvs Bet paldies, kungs, ka tu, ka tu vienmēr esi redzīgs un dzirdīgs. Tās paldies Tev, kungs. Paldies Tev, Tēvs. Mēs Tev pasakamies, Dievs. Paldies Tev par visu. To lūdzam Tev Jēzus vārdā. Āmen. Zini, kāda sajūta? Um, es dzirdēju, ka jums jau kaut kādu mēnesi ir augsts, vai ne? <laughs> Jā. Zini, tas ir pilnīgi tā, tā kā būtu senos laikos atgriezusies Latvija. <laughs> Tajos laikos, tad, kad vēl nevarēja tur, tur vasaras svētki, nevarēja pulcēties telpās, viņi tikās tur ārā, gaidīja sniegus, kamēr tikās ārā, pēc tam pa mājām gāja tur un vienmēr sala tur un visādi notikās. Es atceros, klausījos Vincents Tautvājs, varbūt esat dzirdējuši tādu vīru, ka viņš brauc pirmdēļas nogalēm. Man liekas, te bija divi gadi, kad viņš brauc uz Lietuvu katru nedēļas nogalu uz kādu konkrētu sapulci, uz kādu konkrētu draudzi, dievkalpojumā, kur piedalīties. Un tagad, kad viņš brauc uz turieni, tad vienmēr bija tā, ka viņam bija no, no kur viņš, tā bija Bauska, ja es nekļūdos, kur viņš dzīvoja, ja? viņš Bauskā dzīvoja, un viņam bija jārodās kaut kāda pilsēta Lietuvā, un viņš ar vienu vilcēnu devās līdz kādai konkrētai stacijai, tajā stacijā, tas bija piekdienas vakarā, pēc tam, kad viņš visu nedēļu bija strādājis kolhozā, piekdienas vakars pēcpusdiena pienācis, viņš darās ar vilcienu līdz noteiktai pilsētai. Tajā pilsētā viņš ir nonācis tik vēl piekdienas vakarā, kad vairāk neviens vilciens nekursē, bet sestdienas agrā rītā kursēs vilciens, kad atgriezīsies uz viņu pilsētu. Un viņš visu to nakti no piekdienas līdz sestdienai pavadītajā vilciena stacijā. Nu, vasarās vēl tā, bet ziemās visi logi izsisti, vienkārši tāds karkas kaut kāds sniega apkārt sāli, mīnus 30, vienalga, cik ir grādi. Visu nakti viņš pavada tur tajā augstajā stacijā, lai no rīta sagaidītu pirmo vilcienu un pēc pēc tam aizbraukt līdz tai pilsētai Lietuvā, kur viņam bija jātiek, un pēc tam vēl kaut kā 10 km, kas viņam bija jāiet kājām. Un pēc tam viņš nonāk tur, un tad ir sestdienas vakarā sapulce svētdienā, un pēc tam viņš dodas tieši tādā pašā veidā atpakaļ, lai pirmdienas rītā viņš iebrauks savā pilsētā Bauskā un dotos pa taisno uz darbu, uz kolhozu. Un tā viņš pavadīja katru nedēļas nogalu, principā bez miega. Vienkārši tāpēc, ka viņš gribēja būt tur, kur Dievs runā. Nu, tāds sajūta, tā kā jūs maleši, tā kā, ka jūs joprojām nākat, es ar to gribēju pateikt. <laughs> jūs tik par labu turējuši sarēt mājās, siltās gultās un kādu siltu tēju blakām, bet jūs esat maleši, ka jūs izvēlaties, vai nav, ka ja pat ir augsts nākt, varbūt, ka daļa no jums vienmēr ir tā cerība. Šoreiz atnāšu, būs noteikti, ka būs silts. Es zinu, ka būs šoreiz silts. Un tad atnāc, o oh, nē, <laughs> kāpēc es atnācu? <laughs> bet nav, jūs maleši atnācāt. Um, man šodien atbrauc līdz arī Elīna ir Anna atbrauca, Kristiāni, jūs jau redzējāt, ka slavēja, un Nelīna atbrauc līdzi. Un es viņai prasēju, viņa teica, ka viņa nekad laikam nav īsti bijis kūdīgs dievkalpojumā. Ja? Tieši dievkalpojumā viņa nekad nav bijis līdz šim. Un es gribēju viņai dot iespēju vienkārši uzsiņu pastāstīt par sevi. Jūs gribat dzirdēt, kas viņa tāda ir, ja? Un, uh, es domāju, ka daudz no jums viņu pazīstat, jo viņi visi kaut kur citur ir bijis tādās nometnēs un tā tālāk, bet uh, ka viņi var pastāstīt mazliet par sevi. Nu? Labdien! <laughs> um, Um, jā, kā jau Kristaps teica, mani sauc Elīna, un uh, man ir liels, liels, liels prieks te būt, jo es tiešām, nu jā, man iepriekš nekad nav sanācis atbraukt tā uz dievkalpojumu tīri, un ir forši um, redzēt to, ka uh, draudz dievu mājas nav tikai Rīgā un Jūrmalā, bet kad viņi ir, nu, lielāka, un kad jūs visi te esat, un ka mēs esam daudz dažādāki, un tā, nu, jums Rīgā ir pārsvarā, uh, lielākā daļa ir jaunieši, un tāpēc ir forši, nu, ka dažādi vecumi un ģimenes un paudzes dažādas un tā. Un um, ko, lai es jums tā pastāstu par savu dzīvi, um, es varu pastāstīt, jā, kā es, um, nu, kā es vispār iepazinu Dievu, un um, tas notika apmēram pirms četriem, trīs ar pusgadiem, um, kad man bija 15 gadi, un uh, tas bija ap Ziemassvētku laiku. Uh, um, bija tā, ka mūs ar draudzenēm uzaicināja uz uh, dievkalpojumu. Viens puisis no mūsu Rīgas draudzes dievu mājas. Un tad mēs tā domājam, nu, mēs nekad nebijām bijuši uz dievkalpojumā, un mēs tā gribējām aiziet, lai uh, nu, tur pasmietos, jo ja mums likās tas puisis tāds baigi jocīgs, visu laiku tur runā par dievu un tā. Un tad mēs tā aizgājām tīri for fun, un tad, um, jā, mums ļoti patika, mums likās tie cilvēki tik... Um, tādi atvērti un um, mīloši. Un, nu, varēja redzēt, ka tur bija Dievs un ka uh, Dievs darbojās ar brāļiem, māsām jau tajā reizē, kad mēs aizgājām. Un, uh, nu, jā, tas bija Ziemassvētku dievkalpojums. Un uh, pēc pāris dienām mēs ar uh, tām pašām draudzenēm Ja nemaldos, gājām garā. Mums Rīgā ir tāda slavena vieta. Ja jūs esat bijuši Rīgā, gan jau zinat, laimes pulkstenis. Tas ir tur uz brīvības ielas un tā, un mēs tur gājām garām. Un, uh, mēs laikam bijām padzirdējuši, jā, ka tur tādi uh, kristieši tur dalīs mandarīnas un tā. Un tad mēs domājam, o jā, aiziet paņemt mandarīnas un tā. Un uh, tad tur bija Kristaps un vēl kādi cilvēki. Uh, Un, uh, tad viņi mums iedeva mandarīnus, um, pateica, ka Dievs mūs mīl un tā, un uh, pasludināja evaņģēliju tā īsi un kodolīgi un tā. Un tad, uh, jā, to, tad mēs arī tur patās uz ielas, um, tā kā noskaitījām grēku no žēlas lūkšanu un uh, ieiecinām Jēzu savās sirdīs. Un um, Jā, tas bija tā mans tāds, nu, man pirmie soļi pie Dieva. Un pēc tam bija kaut kāds pusgads, kad es kā negāju uz draudzi, jo es tā kā gribēju, bet nu, man draugi negribēja, un tad es domāju, ko es tur vien patiešu un tā. Bet uh, tas, kas man tajā laikā uzturēja, bija Dieva vārds, jo mums uh, vienā dienā mums uz skolu atnāca Gideoni, un viņi mums izdalīja tās mazās bībelītes, un man viņa joprojām ir, un Uh, nu jā, tad es tā sapratu, ka à, nu, laikam jāsāk tā Bībele lasīt. Nu, ja es esmu ieaicinājis Jēzu savā sirdī, kaut kas tāds jādara būtu ar to. Un, uh, nu, jā, es atceros, sākumā es lasīju Lūkas evanģēlīju, laikam nu, kaut kāds vienkāršs notikums no Jēzus dzīves. Nu, man tagad tas liekas salīdzinoši vienkārši. Un, uh, man liekas, es neko nesaprotu vispār, kā to Bībeli var saprast, tur ārprāts. Uh, Bet nu, ar laiku jau lasot, un tā Dievs deva to saprāšanu kaut cik vairāk. Un tā. un, uh, nu, jā, tad es pusgadu negāju uz draugu, bet tikai lasīju vārdu kaut kādā vienā nodaļā dienā un katru dienu. Un, un tas bija tas, kas man tā kā, nu, kā to pateikt, uzturēja, ka es neaizgāju kaut kur nu, atpakaļ pasaulē, vai ka man dzīve varēja turpināt, kaut kā Dievs varēja turpināt darboties. Un, uh, pēc tam es vienā svētdienā aizgāju uz draugu, Un tā es tur paliku. Tā arī mana draudzība Dieva mājas Rīgā. Un, uh, es esmu ļoti pateicīga Dievam arī par, um, par savu draudzību, jo tieši tad, kad es sāku iet, tad uh, ļoti strauji visādas izmaiņas no, nu, sāka notikties manā dzīvē. Es tiešām varēju iepazīt Dievu daudz, daudz vairāk nekā teiksim, tajā laikā, kad es negāju. Un tā. un, uh, un, un, un. Un vēl es esmu arī pateicīga Dievam par um, History Makers, ja jūs zinat, kas tas ir, tur nometnes, un uh, nu, tagad jau vairs ne tikai nometnes, bet arī tie vakari, jo arī nu, šajā nometnē tiešām bija tāda kā mana atmoda garīgā, un uh, tur man bija daudz tādas izlaušanās, pirmo reizi skaļi lūdzu, un viss kaut kas tāds. Un es arī nokristījos 2010. gada History Makers nometnē. Tas bija diezgan spontāns lēmums, bet es pateicīgi Dievam, ka viņš tā to visu vadīja. Un, nu jā, ja tā padomā, kas ir mainījies manā dzīvē pa šiem trīs ar pus gadiem, tad, nu, protams, ir tādas lietas, kā, nu, kā jau ir, nu, vairumam no tiem, kas nu, atgriežas pie Jēzus, kad es vairs nedzeru, nepīpēju, nelamājos un tādas lietas, un tas ir slava Dievam. Bet man liekas, tik daudz nu, tik daudz, kas arī ir noticis tāds, kas varbūt ārīgi tik ļoti nav redzams, bet kad, nu, kur Dievs ir dziedinājis tur no visādas mazvērtības un viskaut kā tāda, jo piemēram, es atceros, ka man bija kaut kādi 15 vai 14 gadi, nu, kad es vēl nepazinu Kristu kā savu glābēju. Es atceros, mēs ar draudzinēm skatījāmies vienreiz indiešu filmu, Un, uh, tad mēs bijām tādi, ja jūs kāds esat redzējuši indiešu filmas, tad ziniet, ka viņas ir tādas naivi romantiskas. Un, uh, tur arī bija tajā filmā, kad uh, puisis un meitene, viņi tur kopā, un tas puisis tai meitenei kaut kā tur izdarīja tā, kad uh, viņi no, uzkāpa kalnā, un no kalna varēja redzēt visu pilsētu, un tur bija izgaismots viss, un pēkšņi pazūda elektrība visā pilsētā tā, ka tur bija izgaismots uzraksts I love you, nu es tev mīlu, un, un tad mēs ar draudzeni tur raudam, un, mums liek, un es tā prasu, kāpēc tu raudi? Viņi tā saka, uh, Nu, tāpēc, ka mani nekad neviens dzīvē tā nemīlēs, nu, kā tajā filmā. Un tā, un man arī bija tāds, jā, nu, man jau neviens tā nemīlēs, un ai, cik stulbi, un tā, nu, kāpēc. Un tā jau tikai filmās. Bet, nu, jā, tad, kad es atgriezos pie, pie Jēzus, tad es viņu iepazinu, un tad, es, tad man Dievs deva pirmkārt, nu, ne pirmkārt, bet gan brāļus un māsas, nu, garīgo ģimeni, kuri man mīl un pieņem tādu, kāda es esmu. Un, Un eh, pats galvenais jau, kad es zinu, ka ir kāds, kurš mani tomēr tā un vēl vairāk, vēl daudz vairāk mīl, tas ir mans debes tēvs. Un, nu jā, kad tā ir tā vislielākā, teiksim, izmaiņa, kas ir, nu, kad es zinu, ka ir kāds, kurš mīl un vienmēr mīlēs, lai par spīti visam, kas ir un tā. Tāpēc, eh, nu jā, tas ir mans īsumā, mans stāsts un jā, Tā kā paldies <laughs> Dievam par iespēju šeit būt. Un, jā, tas arī viss. Ja? Ziniet, kā, tā, kā, kamēr es runāšu, jūs droši kurā brīdī varat celties kājās un sākt lēkāt. Tā kā jūs redzējāt, jums apkārt kāds lēkāt, tad viņš nav dīvains, viņš vienkārši ir augsti. <laughs> Labi? Jūs tagad gribat piecelties un palēkāt? Nē, <laughs> nē. Labi ja tagad būtu kaut kāds izstrīmēkars pasākums, tad gan jūs visi te lēkāt tulītās. <laughs> Bet es jums nelikšu. Jā. Nu ko, lasīsim Dievu vārdu. Man arī prieks būt kultīgā. Es tā neesmu pie jums sen bijis, kaut ko runājis, ne? Kā divi mēneši, man liekas, pagājuši. Pēdējo reizi tikai tūkot bija. Es neizvairos. Man patīk kuldīgi. Ah, labi, bet mēs iesim ātri, iesim ātri, lai es varu ātri jums pastāstīt to, ko es jums gribu padalīties šajā rītā. Un uh, mēs tik tikko, mums tikko bija pasākums Tausos, History Makers pasākums. Jūs varbūt, visu laiku pieminam History Makers, ja? Jūs zināt, kas ir History Makeri? Daudz kādu nu, no jums nezinu. Nu, nu, jā, nu, vienkārši mēs ir tā, ka mēs esam aktīvi iesaistīti tajā kalpošanā. Un, uh, um, es, Lana, tagad arī Elīna daudz ir palīdzējusi, tagad Kristiāna arī palīdzēja. Un, un kaut kā draudz Dievu mājas ir viens no lielākajiem atbalstītājiem tajā kalpošanā. Un tas mērķis ir aizsniegt, uzrunāt kristiešu jauniešu Un uh, tas ir tādā tieši jauniešu veidā, un mēs daudz ko darām, mēs rīkojam nometnes, tādas histrīmēkers vakars. Tagad mums tikko bija tausos histrīmēkers vakars, un bija tik ļoti daudz, pirmo reizi, man liekas, es atceros, ka tik daudz tādas liecības sanāca dzirdēt. Teupiņā bija apmēram 120 krēsli, un beigās sataisīja tā, ka mēs saspēdām iekšā 170 krēslus, un beigās vēl cilvēks sēdēja uz grīdas, var sakot, viss bija pārpildīts tur, un, un um, tik forši bija redzēt jaunieši ritīgi izlaužoties tādā brīvībā slavēšanā, un kad pēc tam beigās, kad pajautāja, nu, kurš pirmo reizi tur lēkāja slavēja Dievu, tad ritīgi daudz paceļ rokas, un mums sanāca no paša rīta, piekdienas rītā vēl būt tavs kristīgajā vidusskolā, pastaigāt pa skolu, iepazīties ar skolu, pabūt arī vienā klasē un parunāties vēl kādiem jauniešiem tur. Un, nu, tā varētu teikt, pareklamēt to pasākumu. Un bija kāda, kas ir teicis, ka nekādā gadījumā nebūs, bet tad, kad tu redzi, ka tādi džeki, kas pateica, kas nekad nebūs uz turien stāv, sēž pirmajā rindā, pēc tam, kad ir aizlūkšanas, tad tur ir tik noraudājušies, nopuņķojušies, un pēc tam, kad ir slavēšana, tad nolākā tur, nu tā, kad vairāk alpanā. Un, nu tā, arī tīk forši redzēt tās izmaiņas, un uh, daudz cilvēku dzīvēs arī tāpat tās varēja kaut kādas liecības, ko mēs dzirdējām, ko Dievs izdarīja. Un tas bija nu, ļoti, ļoti tāds piepildošs laiks. Un pēc tam sestdienas rītā mums bija jauniešu līderi brokas, kur no visas tāvs rajona, no dažādām draudzītēm jauniešu vadītāji bija sabraukuši vienā vietā. Kopā mums bija ap kaut kādiem 20 cilvēkiem, plus mīnus. Un mums bija iespēja iedrošināt, runāt tieši un kārtīgi paēst kopā ar jauniešu vadītājiem no, no tāls apgājums un tālsēm pašiem. Un, uh, tik forši bija redzēt, kad ir baptisti, luterāņi, vasaras svētki, prieka vēsts, dažādas brīvbraucas no jaunās paudzes bija pat tur, un, un uz jauniešu līderu brauksnī pat no katoļu draudzes bija atnācis cilvēks, un, un bija ļoti interesanti tā redzēt. <laughs> nē, viņš nē, viņš bija paēdis jau brokastis, viņš tikai dzēr tēju. <laughs> Bet, uh, nu jā, var sakot, nu tas ir tāds ļoti vēl joprojām svaigās emocijās, svaigi to, kas noticies ir un uh, ritīgi priecīgi par to. Un kāpēc es to stāstu? Ah, tāpēc, ka tas, ko es dalījos tur, man tāda, lieta, man tāda sajūta, ka es ar to gribētu arī padalīties ar jums, ar jums šodien šajā rītā mazliet savādākā veidā, bet tas ir tas, ko es gribētu ar jums padalīties. Nu, ja tur es skraidīju pa zāli, kliedzu un nu, trastīju skaļāk un ātri runāju, tad es būšu šodien. Nu, tā, lai jums ir patīkami. <laughs> nu, labi. Piedod, Reini, tu jau esi dzirdējis, bet nu neko darīt. <laughs> tu jāatdzer daudz vienreiz. Reinis bija aizbraucis līdz tausēm. Viņam pat ir kreklīņš no history makeriem. <laughs> Maz reklāma. <laughs> Ai, labi. Man ir jautri, man labs laiks ir šodien. Kā jums? Ir labi, jā? Super. Jūs tik nopietni ir uz manību. Mārtiņam Lutram sieviena diena bija saģērbusies melnās krāsās, melnās drēbēs, un, un vīrs un iznāk laukā no, no, no savas istabas, nokāp lejā un prasa, kāpēc, kas ar tev notiec, kurš ir nomirs? Viņš tā pastījās, viņa teica, zini, skatoties, tevīm Dievs ir nomirs. <laughs> Nesapratāt? Nu kā, nu... Mārtiņam Luteram sieva, nu, tas vairs nav interesanti. Mārtiņam Luteram sieva bija, bija noskumusi tur un uh, sēroja un, un parādīja to, cik... Jo Mārtiņš Luters ļoti daudz cīnījās ar depresiju. Viņš ļoti daudz cīnījās ar tādu, nu, ar depresiju savā dzīvē. Un, un tad vien tad sieva mēģināja visādi viņu dabūt laukā no tā. Un tad vienreizīt viņi izdarīja to, ka viņi saģērbās ritīgi sēroja viņam līdz, lai parādītu to, ka viņš izskatās tā, it kā Dievs būtu nomirs. Bet ja Dievs ir dzīves, tad tu vari priecāties, vai ne? Tu atnāc uz dievkalpojumu ar mirušas Dievu, tad, tad ir traki. Bet tu nāc uz šeit ar to, ka Dievs ir dzīves. Un tu aizies no šeit projām ar pārliecību par to, ka Dievs ir dzīves. Un Dievs jau projām ir dzīves. Dievs nav nekur mirs. Vai ne? Amen. Un tā ir tik laba drošība un cerība un pārliecība par to, ka vienalga, kas notiek tavā dzīvē apkārt, pa labi, pa kreisi, vai ģimenēs, vai, vai nezinu, finansēs, draugos, rados. Vienalga, ka tu zini, ka Dievs ir dzīves, Dievs ir ar mani, Dievs šodienā ir dzīves, viņš ir tronī, viņš valda, viņš nav kaut kur pakritis un vājājās pie troņa ar sirdstriekā, tur nu, neņģeļi ieskrien, saprot, ka pavēlu, un tad izsauc reanimāciju. Tur nav tā, Dievs ir dzīves, valda tronī, valda pār zemi, vai ne? Amen. Tāpēc priecājies, draudz. Labi, soģi grāmatā. 16. nodaļā, no 4. panta. Lasīsim, diezgan daudz izlasīsim. Es gribu, ka mēs varētu kopīgi lasīt no 4. panta. Jūs varat atrast, atrast savās bībulēs soļus grāmatā 16. nodaļā no 4. panta. Ir bībulē tāda grāmata, soģu grāmata, vecajā darībā, uzreiz pēc 5. mūzes grāmatas. Nu, labi, pēc Jozo grāmatas ir... Drīkst izmantot satura rādītājs, nezinu, kur ir. 16. nodaļa no 4. panta. Un tur rakstīts ir tā. Un pēc tam notika, ka viņš iemīlēja kādu sievu Soreks ielajā, un viņas vārds bija Delīla. Pie viņas atnācis filistiešu lielkungu un sacīja viņai, pierunā tu viņu, lai viņš parāda, kur viņam slēpjas viņa lielais spēks, un ka mēs viņu varētu pieveikt un saistīt, lai viņu pārvarētu, tad mēs ik viens tev dosim tūkstošanas simts sudrabu gabals. Tad Elīla sacīja Simpsonam, pasaki man, kā tas ir izskaidrojums, ka tavs spēks ir tik liels un ar ko varētu tev saistīt un savaldīt. Un Simpsons viņai sacīja, ja mani sasiet ar septiņām svaigām cīpslām, kas vēl nav izkautušas, tad es kļūtu nespēcīgs un būtu kā katrs cilvēks. Tad filstiešu lielkungu viņai atnesa septiņas svaigas cīpslas, kas vēl nebija izskautušas, un viņi ar tām sasēja Simpsonu. Bet vīri, kam bija uzdots sagūstīt Simpsonu, bija palikuši pie viņas istabā. Kad viņi iesaucās Simpsonu filstiešu, tad viņš sarāv šīs cīplas it kā pakulu pavadienus, kas ugunī apsviluši. Tā viņš arī neizdibināja viņas spēku. Tad Elīla sacīja Simpsonam, redzi, tu esi man pievīls un tu esi man teicis nepatiesību, bet tagad lūdzams pasak, ar ko tev var sasiet. Tad viņš tai sacīja, ja man saistīta ar jaunām virvēm, ar ko vēl nekas nav darīts, tad es rimtos un būtu kā katrs cilvēks. Tad Elila ņēma jaunas virves un viņa ar tām sasēja un iesaucās Simpson filstieši. Un vīri arī šoreiz atradās viņa istabā, bet viņš sarāva ar saviem elkoņiem šīs virves kā diegus Un Delīla sacīja Simpsonam, redzi, līdz šim tu man esi piekrāpis un runājis nepatiesību, bet pasaki man, ar ko tad tev var sasiet? Un viņš tai sacīja, ieaudz septiņas manu matu šķipsnes audumā. Viņa piestiprināja tās pie riestavas un iesaucās Simpson filstieši. Un viņš uzmodās no miega un izrāva gan riestavu, gan audumu. Tad viņi tam sacīja, Tu gan saki, ka tu mani mīlot, bet tavas sirds nav pie manis. Trīs reizes tu esi mani pievīlis un neesi man pateicis, kur tavs lielais spēks slēpjas. Un kad viņa dien dienā, viņa ar savām runām māca un mocīja, tad viņa dvēselē tas apnika līdz nāvei Un viņš pateica tai visu, kas vien viņam bija uz sirds un izstāstīja. Skujamais nazis nekad nav nācis pār manu galvu, jo es esmu nazīrietis, novēlēts Dievam no pašas dzimšanas. Ja manus matus nocirtu, tad mans spēks man tikt atņemts, un es taptu vājš un kļūtu kā katrs cilvēks. Kad nu Delīla noskārta, ka viņš tiešām no sirds tai bija atzinies, tad viņa lika attaicināt filstiešu lielkungu sacīdam, nāciet vēl šo reizi, jo viņš man ir izskratījis visu savu sirdi. Tad filstiešu lielkungu nāca augšā pie viņas, un tie nesa naudu savās rokās. Viņi iemidzināja Simpsonu savā klēpī un pasauca kādu vīru, kas nocirpa viņa galvas matu septiņas cirtas, un tā viņa guva varu pār viņu. Bet viņa spēks, viņa paša spēks to atstāja kad viņa sauca filistieši Simpsonu, tad viņš pamodās no sava miega un domāja, gan es arī šoreiz izkļūšu tāpat kā citas reizes un sev atbrīvošu. Bet viņš nezināja, ka tas kungs no viņa bija atstājies. Tad filistieši viņu sagrāba un viņam izdūra acis. Tie noved viņu lejā uz gazu un to iekal varavažās, un viņam nācās cietumā griezt dzirnavas. Bet viņa galvas mati sāk atkal attaukt pēc tam, kad tie bija tikuši nodzīti. Stāsts par Simpsonu. Zini stāsts, kas notikās pirms tam? Atceries? Kurš atcerās? Kurš neatcerās? Nu labi, var necelt roku. Saprat, ka pus neatcerās. Um, Simpsons vecākiem uh, mammai vienā dienā parādījās neņģelis un teica, tu būs stāvoklī, tu dzemdēsi dēlu, un uh, viņš būs tāds, kurš sāks atbrīvot Izraelu no, apspie, no filistiešu rokas. Simpsons piedzima ar specifisku uzdevumu, specifisku mērķi savā dzīvē. Dievs bija, eņģels bija nācis un pateicis, ka viņš būs nazīrietis, viņš būs tās, kas būs veltīts tam kungam. Tas nozīmē, ka skujamam nazim nedrīkstēja nākt pār viņu galvu, viņš nedrīkstēja apgriezt savus matus, viņš nedrīkstēja baudīt stipras dzēriens, kā vīnu vai, vai kaut ko tam līdzīgi, viņš nedrīkstēja to darīt, pat vīnogu sulu viņš nedrīkstēja baudīt, neko, kas bija dari, darīts no, no vīnogām. Rakstīts Bībelē, ka tagad viņš piedzima, Dieva gars sāk jau no mazotnes viņā rosīties, jau no bērnības Dieva gars viņā sāk rosīties. Viņš piedzima ar mērķi specifisku uzdevumu. Tika specifisks pateikts, kā viņam ir jādzīvo un kā viņam savu dzīvi ir jāvada. Tas ir laiks, kurā Izraela tauta atrodas apspiesta, kurā Izraela tauta kalpo elkiem, kalpo dažādiem dieviem, nesako dzīvā dievu ceļus kurš staigā pagānu ceļus. Tāpēc ir jānāk kādam, kurš pilnīgi kardināli atšķirās no tā, kā visa pārējā sabiedrība tajā brīdī rīkojas. Un tāpēc Dievs izredz tādu vienu vīru un saka to, Viņam ir jābūt pilnīgi savādākam nekā vispārējie apkārt. Vienīgā problēma, ka jau pašā sākumā viņš iemīl kādu sievu, kādu no filstiešu sievām, ar ko viņš arī aprecās, Kazās viņš uzdod sadar ar, ar, ar filstiešu lielkungiem, uzdod mīklu, un ja viņš un par, to, par 30 kārtām drēbju, un filstiešu lielkungu septiņas dienas mēģina uzminēt to mīklu, bet nekādīgi nevar uzminēt, un viņi saprot, ka viņi zaudēs. Un viņa jau no pirmās dienas sāk lūgties un sāk pavēlēt tai Simpsona jaunajai sievai, kad ja viņa neizzinās no Simpsona, kas ir pareiza atbilde, tad aizies bojā gan viņa, gan viņas tēvs, gan visu viņas nams. Viņi tik iznīcināti. Tāpēc, kad šie filstieši lielkungi negrib paciest sakā un negrib paciest zaudējumu. Un ko viņi dara? Viņi visu laiku lūdzās, nu, Simpson, nu, pastāsti man, nu, pastāsti man, nu, kas ir tas atrisinājums tai mīklai? Ziniet, kāda bija mīkla? No stiprā izgāja saldais. Zini, kas ir atbildi? Kurš varētu iedomāties? Nu, labi, tie, kas bija izrīmē, kurās zina, jā. <laughs> Septiņas dienas, domāju, minēja. Un tā sieva visu laiku viņam ludas, nu, pasaki man, pasaki man, pasaki man, pasaki man. Pasaki man. Un Simpsons saka, es pat savam vecākiem neesmu pateicis, kur es tev vēl teikšu. Un viņi lūdzās, lūdzās, lūdzās, lūdzās. Un beigās septītajā dienā viņš beidzot viņiem apnika, viņi tā lūdzās un izstāsta to, kāda ir pareiza atbilde. Nu, zini, kas notiekās pēc tam, viņi pasaka to filstiešu lielkungiem, viņi tev pasaka, un Simpsons zaudējis ir. Vēl pēc kaut kāda laika Simpson, nu tur, tur visādi notikumi notikās. Ā, atbildi, jūs gribat zināt atbildi, ja? Atbildi ir, stip, kas ir stiprāks par lauvu un kas ir saldāks par medu. Jo Simpsons bija nogalinājis vienu lauvu tur, un pēc kāda laika, kad uh, viņš tur bija viņu pamets tur, un pēc kāda laika viņš gāja skatīties, viņš nogāja garām tam līķim, un atrada tajā līķī atrodās iekšā bišas strops, un viņš bija paņēmis tā stropa ārā medu, un pēc tam viņš gājis bija un ēdis to medu. Un tad viņam radās tāda ideja par tādu jauku mīklu, kas tas ir no stiprā izplūst saldais. Tā kā, ja tu varēsi kādreiz uzdot tādu mīklu kādam bērnam, kas tas tāds ir svētdienas skolā, ja? Kurš svētdienas skolā nākamnedēļ? <laughs> Labi. Um, un, bet nākamais šis gadījums, kādu laiku vēlāk, tāpat tās Simpsons atkal noiet pie kādas netiklas sievas, paliek pie viņas un atkal filstēši sapulcējās, lai viņu nogalinātu, lai iznīcinātu viņu, bet uh, viņš tur paņem vārdus uz saviem pleciem un aiznes 60 km augšā kalnā un aiziet brīvībā. Un tad nonāk trešais gadījums, viņš ir ar Delīlu un Delīlu viņam atkal tāpat tās mēģina filstiešu uh, cilvēku ietekmē, mēģina izdibināt, kas ir tas spēka avots – Un ko noteikti, ko Simpsons izdara? Ne pēc pirmās reizes, ne pēc otrās, ne pēc trešās, bet ceturtajā reizē atzīstās, pasaka visu patiesību šai sievai Delīlai. Un tas nenotika tā, vienkārši pēkšņi vienā brīdī, kas tas ir un tu pasaki. Viņiem prasīja, tur bija rakstīts, dien dienā uzmācās ar to jautājumu. Dien dienā prasīja, teica, tu man vispār nemīli, tu man nemīli, kāpēc tu man nesaki to atbildi? Tas jau visu laiku uzmācās līdz Simpsonam tas apnika līdz nāvei, līdz nelabumam. Un viņš beidzot pateica to patiesību. Un kas notika? Viņš zaudēja savu spēku, viņš zaudēja savu redzi, un viņš zaudēja savu brīvību. Viņš zaudēja to, kas viņam bija. Viņš visu pazaudēja, jo viņš pakļāvās kaut kādam spiedienam. Un es zinu, ka tieši tādā pašā veidā mūsu dzīvēs tik ļoti bieži ir tādas mazas lietiņas, kam, kam mēs varbūt nepiešķiram lielu nozīmi, bet kuras nāk ar iemeslu mūsu dzīves iznīcināt. Salmana augstajā dziesmā, otrajā nodaļā, nekļūras trešajā nodaļā ir teiks, gūstiet mazās nebēdnes lapsas – kas izpost vīna dārzus, gūstiet viņas. Tās mazās lapsas ir tās, kas izposta tavu dzīvi. Simpsons tāpat tās tajā pēdējā reizē, kad viņš atzinās, kā tur bija teikts, viņš domāja, ka tāpat tās kā iepriekšējās reizes, kad gan jau viņš atkal varēs sakaut filistiešu, gan jau atkal tas spēks būs ar viņu, bet viņš nezināja, ka viņš spēks ir viņu atstājis. Viņš spēlējās vienu reizi, ar vienu sievu, kur viņš viņā, viņai atzinās patiesībā, viņš spēlējās otrais, aiziet pie netiks, viņš spēlējās trešo reizi ar šo delīlu, trīs reizes pateica atbildi, ceturtajā reizē pateica īsto atbildi. Spēlējās ar to atkal un atkal, un viņš visu laiku domāja, gan jau nekas nebūs mainījies, gan jau arī šoreiz es varēšu izcīnīt to uzvaru, gan jau arī šoreiz viss būs beigu beigās labi, jo Dievs taču ir žālistības Dievs, Dievs taču piedod. Un cik ļoti bieži mēs tieši tā arī domājam, un mēs netiekam galā ar kādām lietām mūsu dzīvēs. Mēs neizvēlamies, mēs nevēlamies likt nāvei kādas lietas. Gautiešu vēstulē, Gautiešu vēstulē piektā, piektā nodaļa, Gautiešu vēstulē piektajā nodaļā. Hmm. Gautiešu vēstulē piektā nodaļa. 5. nodaļa no 16. pantu ir teksts, bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārības savaldīsiet. Jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu, jo šie, šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet ja gars jūs vad, tad jūs vairs neesat padot bauslībai. Un tālāk saka 25. 24. pantā, bet tie, kas kristumu pieder, ir savu miesu krustās situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Viņš saka, un vēl vienā citā vietā, uh, ka mēs liekam nāvē miesas darbus miesas darbība, ka mēs liekam nāvēt to. Mums ir jācīnās, kādā citā vietā Pāvils saka, tas ir ebreja vēstulē 12. 12. Nu, nodaļā un kurš pāns 4. pantā, viņš saka, jūs vēl neesat līdz asinīm pretīm turējušies, cīnīdamies pret grēku. Ir kaut kas tas, ka tu cīnies, ka tu lietas nāvē tās miesas darbības, ka tās lietas, kas tu redzi, kas ka tu saproti to, ka tam ir potenciāls tevi iznīcināt. Un tu saproti to, un tāpēc tu lietas nāvē tās lietas, lai kas arī būtu tās lietas tavā dzīvē. Bet ka tu neesi tas, ka tu domā, gan jau šoreiz viss būs kārtībā, gan jau es tikšu cauri paciešoties, sadzīvojot ar tām lietām. Gan jau nemaz nav tik slikti, gan jau kaut kā. Ja Dievs gribēs, viņš man atbrīvos. Nē, tu līdz asinīm stājies pretītam, kāpēc? Tāpēc, ka dienainieks Bībelē teiks Pētera vēstulē, 1. Pētera piektā nodaļa nekļūdos, kur, kur teiks, ka dienainieks staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklējams, ko tas varētu saplosīt. Ienaidnieks meklē, kā tavu dzīvi iznīcināt. Kārdinājums nāk, pirmajā mūzes grāmatā, trešajā, ceturtajā nodaļā, kur runās par Kainu Nābeli, tur, ir, tur, tur Dievs saka, ka grēks stāv pie tavām durvīm, bet tev būs valdīt pār viņu. Grēks atrodas pie tavu lieveņu, pie tavām durvīm, viņš izlaik tīko pēc tavas dzīvības, bet tev būs valdīt pār to, Dievs saka Kainam. Saproti to? Tu nevari spēlēties ar tādām mazām lietām, kas liekas tev neietekmēs. Viss ietekmē tevi. Un visam saprot, katrai lietai ir potenciāls iznīcināt tavu dzīvi. Un tad tajā brīdī, kad tu sapratīsi to, ka tev ir kāds lielāks mērķis, ka tev ir kāds aicinājums tavā dzīvē, tajā brīdī tu būsi spējīgs šodien pieņemt pareizos lēmumus, lai nekristu nevajadzīgās lietās bet kamēr tā kā Simpsons tu dzīvo, Simpsons nevienā brīdī īsti nevar saprast, kur, ko viņš dara, kurā brīdī viņš ar kaut kādu noteiktu mērķi virzās kādā virzienā. Viņš jau no dzimšanas tika pateikts, ka viņš būs tas, kas sāks atbrīvot Izraelu no filstiešu rokas. Bet visu laiku tie ir kaut kādi gadījumi, notikumi, kas notiekās, liekas, bez viņa pašas iniciatīvas. Viņš nav tas, kurš mēģina tā kā tur Debora vai ar Baraku kopā vai kādi citi, kas sapulcina veselu staudu, veselu armiju, lai atbrīvot Izraela tautu no ienaidnieku, lai padzītu filstiešu, lai padzītu midjāniešu, lai padzītu vēl kāds, kas valda pār Izraela tautu. Viņš ne, viņš kaut kur klejo, kaut kur apkārt, dodās no vienas pilsētas uz otru pilsētu, aiziet pie filstiešiem, dodās filstiešu lielāko pilsētu, visi tajā filstiešu pašā tajā nāvis bedrē, viņš dodās tur, iet pie netiklas dzīvo dzīvo pie, padzīvo pie viņas, durās kaut kur citur, iet kaut kādā alā, paslēpjās tur alā, durās tālāk projām. Viņš dzīvo, rīkojās spontāni vienkārši tajā brīdī. Viņš vienkārši tā sajūta, ka viņš neredz, kam viņš ir aicināts. Ja tu neredzi savu aicinājumu, ja tu neredzi, kāpēc Dievs ir tevi šeit nolicis, ja tu neredzi to, kad ir lielāks plāns un mērķis tavai dzīvē, tad viss, kas būs, ir tava ikdienas spontānas rīcība, pieņemt ir lēmumi, kas ir tikai balsoties uz to, ko tu šodien redzi un kas tev liekas, šodien spēlēs tev par labu. Tajā brīdī tik viegli ir pakrist tādiem maziem kārdinājumiem, mazām lietām, kas nāk un mēģina tevi saķert. Es tev saku, tā ir milzīga gudrība, ko es tev šodien saku. Man tāds prieks, es tev saku, tev ir, klausies uzmanīgi, ir lietas tavā dzīvē, kam tev, kas tev ir jāliek nāvē, kam tu līdz šim neesi varbūt piešķīrs pārāk lielu vērību, kam tev liekas, gan jau vienmēr būs labi, bet nē, lietas nāvē tās lietas – Varbūt no vienas puses tās var būt kaut kādas lielas atkarības, lielas, mazas, vienalga kaut kādas atkarības, kas tev ir, kas ir tavā dzīvē, ar ko tu netiecas galā. Vienalga, kas tas var būt. Smēķēšana, alkohols, piedzeršanās, pornogrāfija, nezinu, kaut kādas seksuālas lietas, kaut kādas iekāras lietas. Vienalga, kas tās varētu būt kaut kādas atkarības, kas ir tavā dzīvē. Bet tikpat labi tās varētu būt vienkārši prāta lietas, domas. Kā ar tavām domām, kā ar tavu domdzīvi? Vai tu, spēj, vai tu saproti, kas notiekās tevi iekšā, par ko tu domā? vai visu laiku kaut kāds nāk tevī nicinājums, piemēram, par lietām. Vai varbūt visu laiku tas, kas ir tev zems pašnovērtējums, visu laiku tu neredz neko, tev liekas, nekas nesanāks, nekas nebūs. Tev tavs domas varbūt ir galīgi neiet virzienā, kur vajag iet. Kā ir tāda lieta kā slinkums? Varbūt tu netiec galā ar slinkumu, visu, ko tu gribi, ir vienkārši serēt mājās un slinkot. Kā ir, varbūt, teiksim, tas pats, jūs atnāk tagad uz dievkalpojumu. Varbūt, kad, kā, varbūt ir kādiem, kas nenormāli cīnās ar to, ai, es neaiziešu uz dievkalpojumu šo svētdienu, nu varbūt, ka man nevajag šo svētdienas dievkalpojumu, nu es pasēdēšu mājās. Ai, nu uz lūkšanām trešdien, nu, vai es nezinu, kas jums vēl notiek par nedēļu. Jūs paši zinu, ai, es, es negribu kalpot, es, es labāk pasēdēšu vienkārši tāpat tās draudzē. Varbūt, kad ir slinkums vienkārši, varbūt, ka garīgās lietās tu nespēji izvēlēties kaut ko darīt. Tu neej uz draudzi. Tu zināji to, ka, ja tu neej uz draudzi, tas varbūt par iemeslu tam, ka tu vienkārši pamatīgi krīti. Varbūt, ka tu nelasi bībeli mājās. Varbūt, ka tev nav personīgās attiecības ar Dievu. Varbūt tev nav lūkšana laiks. Vai tu esi ziedotais, vai tu esi devējs, ja arī visu, ko tu domā, kā man dabūt, kā man vairāk nopelnīt, kā man sagrābt, kā, kā es varētu labāk par savām finansēm parūpēties. Un neviens vispār nedomāja runāt par finansēm. Un citreiz es pie jums runāšu par finansēm gan jau. Es pēdējais tikko pagājuši, ne, daži nedēļa apkārt es ogrāju runāju par finansēm. Kāds divas, divas stundas, man liekas, es viņiem runāju. Tā kā, ja es runāšu par naudu, tad jūs <laughs> varēsiet ilgi klausīties manī. Labi. Kas ir tās lietiņas, kas ir tās mazās lietiņas, kam varbūt tu šodien līdz šim nepiešķir vērību, nepiešķir nozīmi? Kā ar taviem draugiem, cilvēki, ar ko tas apkārt, ar ko tu visu laiku pavadi laiku? Kā ar filmām, ko tu skaties? Kā ar varbūt datorspēlēm, telefonspēlēm, kaut kādām tādām lietām, ko tu dari? Kā ar vienkārši laiku, ko tu pavadi internetā, Facebooks draugiem, labi, jaunākiem tas ir aktuāli citiem, cita gada gājuma cilvēkiem tas nav tik aktuāli. Bet vienalga ir kaut kādas lietas, kā ir ar to? Kā ir ar to pieķeršanos, teiksim, varbūt tev ir kaut kādas lietas, kas tev ir vienkārši nenormāli svarīgas un mīļas tavs mazdārziņš, tavu mašīnu, tavu tehnika, tavs, tavs, tavs apģērbs vai vēl kaut kas, kur vienkārši tu redzi tavas domas, tavas emocijas, tavas finanses aiziet, un tu vari aiztikt visu, bet neiedrošinies pieskarties tai lietai bērnu drīkst redīt pa visu dārstu, bet neiedrošinies tai puķa dobē tuvoties. Vai. Es nezinu, vienalga, kas tas varētu būt. Bet tu saproti, kaut kādas lietas tavā dzīvē, kas ieņem kaut kādu vērtību, kas ieņem kaut kādu nozīmi, kas ir kaut kas, tu zini, kas paņem no tevīm laukā spēku. Vienkārši pārbaudījums. Vai pēc tam tu jūties tukšāks vai pilnāks? Es atceros, man bija kāda cilvēka, kāda drauga, kristīga drauga, ko es pavadīju laiku. Un uh, es ļoti spēcīgi atceros, vienu reizi es braucu mājās, biju, tad man bija tikko atgriezies, o 13 gadu man bija, es visu bērnību ar viņiem kopā biju notusējis, pavadījis baznīcā, gājis, svērdienas skolu, beidzis ar viņiem kopā. Un, un uh, es braucu no viņiem mājās, it kā mēs par Dievu runājām, mēs labas lietas darījām, mēs nebijām, nu, neko sliktu nedarījām, bet braucu mājās un ir tāds sajūta, ka tu esi, nu, būtiski tāds sajūta, ka tu esi vienkārši kā miskaste tu esi garīgi pilnīgi iztukšots un tu esi pilns ar vienkārši mēsliem. Tajā brīdī, kad es tur viss vidū, tad likās, o, oh, superīgi, viss notiekās draugi, tur un viss ir, un mēs taisam, mēs tur skatāmies filmas, runājam, mēs tur visu nakti nomodā esam, tur barnājam pa beigu laikiem, tur un vēl kaut ko. Un te mājās, un saprotu, es rītīgi tukšs. Un es atceros, es beigās sapratu, ja es esmu, ja tas viss man iztukšo, es negribu būt tukšs. Es gribu, likt, es gribu staigāt garā, es negribu staigāt misā. Tas, kas paņem projām to dzīvību no manīm, tas var mani iznīcināt. Es gribu staigāt garā. Un es zinu, uz kurien es eju. Un es viņam pazinīju, pateicu, ziniet, nu, es vienkārši, es, laikam, kaut kādu laiku negribu ar jums satikties vairāk. Nu, es tā patīkam, tā forši viņi saprata un tā, un mēs, mēs pašķīrāmies. Šodienā es varu tiem cilvēkiem atkal satikties forši man ir, ar kādiem es no viņiem esmu draugos vēl joprojām, un ir iespēja pat kalpot reizēm kopā. Un, bet tas bija lēmums, kas man bija jāpieņem. Tas ir tas, kā tu vari analizēt tās lietas. Nav nekas slikts, ja tev ir tava dobība, tev ir viņa svarīga, un tā, ja tev ir svarīga tur mašīna vai kas viss kārtībā ar to, bet kad tu pāanalizē, kas ir tas, kas iztukšo tev un kas ir tas, kas piepilda tev. Saproti? Tas, kas tev izsūdz dzīvību no tevis ārā, tas varbūt ir ienainieks sūtīts, lai iznīcinātu tev pilnībā. Ja tu neesi uzmanīgs, ja tu nepievērsīsi tam vērību, šodien varbūt tas neietekmē tavu spēku. Šodien tu katru reizi ar pieceltdienas viss ir kārtībā, bet pienāks viena diena, kad tas iznīcinās tev, kad tu būs pazaudējis savu redzējumu, būs pazaudējis savu vīziju, būs pazaudējis savu brīvību, un viss, kas būs, tu tikai malsi, dzirdams uz riņķi, uz riņķi, uz riņķi. Jo tieši tā mēs bieži vien savas kristīgās dzīves nobeidzam. Mēs iesākam, wow, Dievs, tu man izglābi. Visa pasaule pēkšņi ir atvērusies tev. Tur ir pilnīgi citas acis, cita pasaule. Tu esi, tev ir vienkārši, tas viss ir wow. Un tev ir tu domā, es, Dievs tev tā lietos un tur lietos, un tu gribi kalpot, tu gribi darīt, tu gribi skriet, tu gribi... Pasēs tāds cilvēks, kas ir atgriezušies, vai ne? Viņus iekšā kaut kas dāg, visu, ko tu pasaki, viņi, viņiem tā ir patiesība, viņi grib to. Un pienāk viens brīdis tāds dzīvē, kad tev liekas, tavu dzīve vienkārši ir tāds rit, ritens, visu laiku ritens, viss ir viens un tas pats, un nekas nemainās, un tu vairs neko neredzīs, nekāda jēga nekam vairāk nav, un tu skaties apkārt un nekau tu neredzi vairāk. Tāpēc, ka tev ir izdurts acis, un tu esi pazaudējis savu brīvību. Tāpēc, kad ir kaut kādas lietas tavā dzīvē, kam tu nepievērš uzmanību, kas ienāca un atņēma tev tavu dzīvību. Pirmajā vēstulē korintiešiem 9. nodaļā no 24. panta līdz 27. ir teikts tā, vai nezināt, ka skrējai stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Pierodiet, kad es tā skrienu, bet es sapratu, ka es nedrīkst ilgi runāt pie jums. Jūs salstat nost bērni gaida un vispārējais, bet es skrienu cauri vienkārši, lai es varu pateikt visu, ko es gribu. 9. nodaļa, 1. korintiešiem 9. nodaļa no 24. līdz 27. pantam. Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū godā algu. Skrienē tā, ka jūs paliekat pēdējie un lai kāds cits uzvar. Tā tur ir teikts. Tur ir teikts skrienē tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstais, tas ir atturīgs visās lietā, visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu nekā uz ko nezinām, es cīnos nekā gaisus izdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūst atmetams. Ko viņš saka? Es no kaut kā nošķiros, es esmu atturīgs kaut kādās lietās, es norūdu un kalpinu savu miesu. Kāpēc? Jo ir ir viens mērķis, ko es gribu sasniegt. Es gribu aizskriet līdz galam. Un negribu vienkārši pabeigt sacīkst, bet es skrienu ar tādu domu uzvarēt. Pārāk daudz kristiešu apkārt aiziet projām no ticības. Pārāk daudz apkārt krīt. Pārāk daudz visādas lietas notiek apkārt. Bet tik milzīgi iespēja tieši tas pats, ka var notikties ar tevi. Ja tu ne, netiec galā ar tām mazajām lietiņām, kam ir tendence iznīcināt tavu dzīvi, kas nāk ar mērķi tevi iznīcināt. Bet ja tu skrien, tu vari atturēties no daudz kā. Ir viens pētījums, zinātnieki saka, lai tu būtu pasaules klases eksperts vai, vai tu būtu pasaules klases līmenī kādā noteiktajā lietā, tev ir jāpavada 10 tūkstoši stundas to praktizējot. Tas nozīmē, tu gribi būt pasaules līmeņa violas spēlētājs, 10 tūkstoši stundas spēlē violu. Tu gribi būt pasaules klases basketbolis, 10 tūkstoši stundas spēlē basketbolu. Tu gribi būt pasaules klases klavieres spēlētājs, 10 tūkstoši stundas spēlē klavieres. Tālāk viņi saka, bet lai tu būtu 80% no tavām spējām, jeb tavām zināšanām tajā konkrētajā lietā tiek sasniegti 20%, patērējot 20% no tā laika. Tas nozīmē, 500 stundas ir vajadzīgs, lai tu sasniegtu 80% no savām zināšanām. Tikai 500 stundas tev vajag, lai tu varētu būt labs violas spēlētājs vai labs basketbols. 500 stundas trenējoties. Bet, ko tas nozīmē? Lai tu sasniegtu to vislabāko līmeni, tas ir tās 10 tūkstoši stundas, nozīmē, es no daudz kā atdalos, daudz kam pasaku nē, jo man ir mērķis būt pasaules līmeņa spēlētājs. Ir daudzi tādi, kas staigā apkārt un kas spēlē basketbolu, vai ne? Es pats tāds biju kādreiz. Mācījos basīt, trenējos līdz otrai piektajai klasē. Gan jau savas 200 stundas vai 300 vai 400 esmu pavadījis, kādu procentiņš man tur ir. Bet daudz ir tādi, vai ne? bet ir maz tāda, kas var spēlēt NBA. Kur es ar Filipu runāju, man liekas, par lodzes grūšanu. Vai ne? Tu teici, tas jaunais džekiņš, iekam 18 gadi, kas tagad ir uh, dabūn. Kur viņš? Olimpiskais pasaules čempionāts? Jā, un kas ar viņu, ko viņš dara? Viņš tagad rauja pirmās vietas visur, ja dabūn. 18 gadi, bet viņš bija ritīgi ar mērķi to panākt, ja? un uztrenēji sev. Un ko tu teici, kas viņiem tur ir ritīgi musīši, ja kas viņiem bija? Kad tu man teici, tu redzi, es aizmirsu? Nu, var sakot, vienalga, bet lodzes grūdais ar ritīgi ar mērķi to būt pasaules līmeņa cilvēks. Un visu, ko viņš dara, viņš ieguldās tajā, lai viņš nonāk tajā vietā. Ja tu gribi uzvarēt to sacīksti, ja tu gribi nonākt līdz galam labi, esi gatavs ieguldīties tajā, cik vien tu vari. Tikai tad, ja tu redzēsi mērķi, tu būsi gatavs skriet, tu būsi gatavs atdalīties no daudz kā, tu būsi gatavs daudz ko nolikt malā. Vienalga, cik tā būtu liela, bet ir kāds mērķis. Un kolektīvi, jums kā draudzē ir specifisks aicinājums, specifisks mērķis, specifisks nozīme šajā pilsētā. Jums tas ir apzināties to, redzat to, ejiet pēc tā. Un tad, kad jūs to patiešām redzēsiet savām gara acīm, tajā brīdī jūs būsiet gatavi daudz kam pateikt nē, tāpēc, ka tu zini, kur tu ej. Vai ne? Esat garais bijis sporta zālē. Visi tur cilvēku kaut ko dara. Cilvēki, kas nopietni to dara, viņi zina, ko ēst un ko neēst. Viņi dzer jēlas solis <laughs> un ko viņi vēl tur dara. Es domāju, es jēlu ulu nekad mūžā. Es pat, es ne, es vienreiz braucu uz Stokholmu ar kuģi. Un tur uh, man bija bērnība, bija, nezinu, desmit gadi kaut kāda. Un, zinu, zviedri galds pirmo reizi nu, no, no nabadzīgas ģimenes, no Latvijas, no, no Rīgas, bet nabadzīgas ģimenes. Un tie, tur ir kuģi, zviedru gals, bet tur ir tur ir daudz ēdienu, tur ir visa kā. Un, protams, es ieraugu olas, man mīļākais ēdienis bija ola. Es atceros, man bērnībā mamma prasa, ko ēdīsim? Es vienmēr, ulu, ulu! <laughs> Jā, un, uh, un es redzu, tur ir olas, un es, protams, paņemu olas, ritīgi vārītas olas, es paņemu viņus. Un, un tur tie speciālie trauceņi, es jau mājās nebija īpaši pieredze, bet tie speciālie trauceņi ieliek tur iekšā, vai ne, un tur, tur, kad tur nomizot, un tur karot var izēst. Tur, un, zin, un mēs viņu attaisam vaļā un viņi ir jāla iekšā. Zviedriem kukā ir tā tendence aiz tāds bišķiņ, bišķiņ pavārīts, ka viņas nav pilnīgi jās, viņi ir bišķiņ pavārīts, bet viņas jau joprojām ir jālas <laughs> ritīgi. Un es biju tik ļoti vīlies. Un ticēt man, es neēdu to olu. Kurš no jums varētu ēst jālolu? Lana. Labi. O, Lana, Filips, nu labi, Filips, jau droši vien zini, kāpēc vajag, jā? Ja? Tu esi sēdis arī? <laughs> es dzēris, pareizā. Pareiz, oli jau jāli, tu nevar ēst, tu var dzert viņu. <laughs> Bet uh, tu saproti, tad, kad tu zini, kāpēc tu to dari, tu spēj darīt to, ko tu savādāk nekad nedarītu. Es runāju no ogres draudzes ar Filipu. Jūs zināt, to ir tā, tāds vīrs. Viņš nāk no Dienvidāfrikas. Šeit, ka viņš par Āfriku tur kaut kādā sanās viņam braukāt, tur viņš arī kaut kur misijā bija un tā. Kad uh, ir kaut kādas kultūras, kur tev vienkārši ir obligāti, jā, tas, ko tev ceļ priekšā, tas viņu nacionālās delikates, tos ēdienas un tā. Un bija kāda vieta, kur viņam bija jāēd tārpi. Un tu saproti, ka tev tas ir jāēd, lai tev pieņemtu tur. Es viņam prasu, kā garšo. Viņš saka, nu tā kā koka mīze, nu ritīgi pēc koka mīzes ja cepti, tad vēl ir labi, bet ja ir jēla, tad vienīgais izšķīst pa muti, bet, bet savādāk, tā kā koka mīza. Nepatīkam. Bet tāpēc, ka viņš zina, kāpēc viņš tur ir un kas viņam ir jādara, viņš ir gatavs to izdarīt. Tad viņš runāja par, viņi runāja par prusakiem vēl, nu, kad tie jau arī, nu, tā ir kādās ir tās prusaki tieši ir jāēd. Un, bet, nu, es viņam prasīju, kurš prusaks sēdz. Viņš teica, nu, ka nu, viņš tajā vietā konkrēti vēl nav bijis. Un tā jau viņš nemeklē kādas prusaks, neskrēja apkārt, meklējams prusaks, ko varētu apēst. Bet, saprot, bet kad tev ir vajadzība, tu zini, uz kurien tu ej. Tāpēc tu vari izdarīt kaut ko. Labi, tas ļoti praktiski, fiziski, bet garīgi. Tieši tas pats. Garīgi tāda pati tava attieksme, ka tu redzi savu finišu līniju. Tu redzi to ceļu, kur tev ir jāskrien. Un tāpēc tu esi gatavs atteikties no lietām, pateikt kaut kam nē. Ja tu zini, es negribu, ka tas liek man krist. Es negribu pieņemties nevajadzīgā svarā, kas neļautu man tālāk skriet uz priekšu. Ebreja vēstule 12. nodaļa, pirmais, no pirmā panta, vai ne? Es atcerieties, kā tur ir rakstīts par to. Tāpēc tad arī, kur mums visapkārt tik liels pūks liecinieki, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdam visu smagumu un grēku, kas ap mums stins. Tās lietas nāk mūsu dzīvēs, ikdienas tas nāk. Ja mēs zinām, kur mēs skrienam, mēs sākam apzināties, kas ir tas, kas traucē, lai paņemtu to projām un varētu pabeigt sacīksti. Filipiešu vēstulē 2. nodaļā 15. pantā ir teikts, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami dieva bērni, sabojāts un samaitāts paudzes vidū un tādī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Tas ir tavs aicinājums. Būt nevainojamam, šķīstam un nepeļamam dieva bērnam. Vai par tev to var pateikt? Apsi darbi 20. no 24. pāns Pāvils saka, bet mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik dārga, lai es atstātu nepabeigtu savu ceļu un uzdevumu, ko esmu dabūjis no kunga Jēzus apliecināt Dievu žālstības evaņģēlī. Saka, kas varētu būt vēl dārāks tev par dzīvību? Nekas man nav tik dārgs, nekā man nav tāda, ko es gribētu saudzēt, ja tas man maksātu nepabeigt man sacīksti lai dzīves beigās Pāvils būtu varētu pateikt 2. Timotē vēstuli 4. nodaļa no 6. līdz 8. pantam. Jo es to par ziedojumu, mana atraisīšanās laiks ir pienācis. Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vaina, ko mans kungs taisnēs tiesnesis dos man viņā dienā, un ne tik vien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņu parādīšanos. šajā rītā tas vārds nekādā veidā nav ne nosodījums, bet šajā rītā tas vārds ir brīdinājums. Vienkārši brīdinājums. Tās lietas, kas ir tavā dzīvē, neizturies viegli prātīgi pret to. Nedomāt, gan jau būs labi. Nedomā tā. Sāc karu ar to. Uzsāc karu. Pieliec punktu tam. Cik tu vari vien tu spēj to izdarīt. Ja vajag lūdz par to, ja vajag gavē, ja vajag nav, da, runā ar cilvēkiem, atklājies, nezinu, vienalga dar, ko tu vari izdarīt, bet strādā pie tā, neatstāj to pašplūsmā. Zinām tādu vīru, Smits Vigls vārdā. Viņam bija briesmīgs raksturs. Viņš ļoti ātri varēja sadusmoties. Viņam bieži bija tā, kad viņš savu sievu izliekais durvīm ārā. Uh, izdzina ārā no mājas. Un sanāca tā, ka tad sieva apgāja māja no otras puses un pa aizmugras durvīm ienāca iekšā. Bet vienreiz viņš izdzina to sievu ārā un viņš bija aizslēdz arī otrā pusē durvis. Tā sieva netika iekšā. Visu nakti tā sieva pavadīja ārā. No rīta, kad Smits Viglsvars atvēra durvis, lai viņu ielaist iekšā, pirmā lieta, ko sieva pateica. Ko tev brokstīs uztaisīt smitiņu? <laughs> un viņš saprata, viņam ir jātiek galā ar to. Viņš ieslēdzās istabā, viņš teica, sievu, vienalga, ko es daru, bet tu man nelaid ārā. Man ir jāsņem izmaiņas. Un, ja es nekļūtos, tās bija trīs dienas, ko viņš pavadīja tajā istabā, tikai lūdzot Dievu, nēdot, neko nedarot citu, vienkārši lūdzot Dievu. Un viņš iznāca ārā no turienes, un vēstur saka, no tās dienas nereiz vairāk viņam nebija problēmas ar viņu raksturu, ar viņu tādu temperamentu bieži vien mēs uz savu raksturu noveļam to, kas patiesībā ir kaut kādas mūsu, mūsu grēku, mūsu kļūdas, ar ko mums ir jātiek galā. Un mēs nevaram pateikt, nu tāds es vienkārši esmu. Nē, tās ir lietas, ar ko tev ir jāliek nāvē. Miesas darbi, kas ir jāliek nāvē, lai tu varētu staigāt garā. Ja tas tev iztukšo, tam ir iespējamība tev iznīcināt pilnībā, ja tu neliksi to nāvē. Un uh, pēdējā lieta, ko es tev gribu pateikt – kā viena no lielākajām lietām, kā tu var cīnīties par to. Zini, kad grēkam ir vislielākais spēks? Kad grēks ir tumsā. Jo grēks vienmēr nāk tumsā. Vislielākais spēks viņam ir, kamēr viņš paliek tumsā. Bet tas, ko atspīd gaisma, tas kļūtas pa gaismu. Ko Simpsons, ja tu lasi tur to stāvu, caur to stāstu, Simpsons visu laiku bija viens pats savās situācijās Nevienā brīdī mēs neredzam, ka kāds cits būtu bijis tur klāt. Viņš bija izolēts savā situācijā. Ja tev ir kādas lietas, kas tev pagremdē, un tu saproti to, es nespēju tikt ar to galā. Un loģiski vienkārši padomā, ir lietas, kuras tu vari atrisināt, kur tu vari pieņemt lēmumus, bet ir lietas, ko tu esi mēģinājis, un tu saproti, es netieku ar to galā. Tad ir laiks atzīties, atklāties, dabūt cilvēku savu apkārt, dabūt cilvēku kaut kur pastāstīt to, atvērt savu sirdi, lai tās lietas ir gaismā. Un, kad tās būs gaismā, būs iespēja nākt tur izmaiņām. Un būs kādi citi, kas palīdzēs tev iet projām brīvam. Atcerieties stāstu par Lācaru? Jēzus pienāk pie kapa, un viņš, ko viņš saka? Novalēt akmeni. Un viņam saka, viņš jau ir tur četras dienas, viņš jau smird. Es saku, no, nu, lai tā akmeni. Pēc tam Jēzus Dieva dēls. Iedomājieties, ja Dieva dēls. Tajā visos brīnumos, viss, kas bija noticies, viņš būtu varējis vienkārši vienu pirkstu mājienu, ar vienu vārdu tas akmens būtu varējis aizripot. Viņš varēja būt vienkārši sadrupt gabalos. Viņš teica, jūs aizviļiet to akmeni. Un bez tam viņš izsaucās, Lācars nāca ārā. Un Lācars iznāca ārā. Tad viņš teica, tagad atraisiet viņu. Tagad atraisiet viņu. Viņš to neizdarīja. Viņš teica, jūs ejiet un atraisiet viņu. Ja tev ir kaut kādas lietas savā dzīvē, kas liekas ir kā mirušas, apslēptas dziļi tumsā, Jēzus atnāk, un ļoti bieži es nebūs tā, ka viņš vienkārši iet iekšā, tev tur atbrīvo sakārta, viss ir labi, un iznāk ārā, un tāds lācars, juhu, uzvarētājs, lācars, perfektā stāvoklī, kā nekad nekas nebūtu noticies. Bet nē, Lācars iznāk kārā kā mirušais Lācars. Viņš saka, jūs cilvēki tagad teit un atbrīvojat viņu. Saproti? Smirdīgs. Četras dienas miris. Iebindāts visās tajos, kā nu viņus tur sagatavoja kapiem. Jūs tagad atraisiet viņus. Tāpēc bieži vien, tik ļoti bieži Dievs lieto tieši cilvēkus, apkārtējos cilvēkus, ka patiesībā nav jau tur nekāda spēka viņos, nav jau nekā īpaša ar tiem cilvēkiem. Un tik bieži mēs tāpēc arī nesakam un neatzīstamies un neatklājam. Mēs domājam, nu ko tad tas cilvēks man palīdzēt? Nu tikai Dievs man var palīdzēt šajā lietā. Nu kā tad tas cilvēks man palīdzēs? Nu kādu padomu viņš man iedos? Nu ko viņš var izdarīt man? Tur jau tā lieta, ka viņš jau nevar neko, bet tev vajag nest gaismā lietas. Un Dievs lietos tos cilvēkus, lai tavā dzīvē ienestu brīvību. Es gribētu, ka mēs varam piecelties kājās. Viņa es debes stāvs, es tev pateicos par šo vārdu. Es zinu to, ka tu vēlēsi uzrunāt un aizskat kādu šajā rītā. Un uh, es tev ļoti lūdzu, ka šajā brīdī Tu atklāji mūsu sirdīs, kas ir tās lietas, kas līdz šim ir nākuši un tukšojuši mūs, kas ir laupījuši mums prieku, laupījuši mūsu pestīšanas prieku, kas ir laupījuši mūsu dzīvību, kas ir laupījuši cerību, kas ir ticību laupījuši no mums, kas ir licis mums apstāties. Es lūdzu, ka Tu atklāji, kas ir tās lietas. Un, Jēzus, kad... Uh, mēs varam ieraudzīt to mēķis, ko mēs skrienam. Pat ja mēs neredzam varbūt kaut kādu lielu aicinājumu, ka mēs varam ieraudzīt debesu valstību, mēs varam ieraudzīt to atalgojumu, to algu, kas mums gaidīs debesīs par mūsu darbiem, ka mēs varam ieraudzīt to, visu, ko tu mums būs sagatavojis tajā pusē, kad mēs nonāksim pie tevīm, ja mēs būsim uzcītīgi, uzticam skrējuši šo sacīkstu ka mēs ieraugam to finišu līniju debes valstībā, ka mēs vienkārši redzam to. Un debes tās, ka tas kļūst kaut kas tik ļoti, ļoti reāls mūsu dzīvi, tik ļoti liela daļa no mūsu dzīves, ka mēs būtu gatavi pieņemt kādus lēmumus, ka mēs būtu nevis tādā kristietībā, kad vienkārši, lai notiek, kas notiekās, viss jau tā patās, Dievs jau visu kontrolē, lai notiek kaut kas notiekās, un es spontāni vienkārši rīkojos šodien, bet Dievs, ka mēs būtu tādi, kas ir gatavi līdz asinīm turēties pretī grēkam ka mēs varētu stāvēt kā tādi nevainojami šīst un nepeļām cilvēku tavā priekšā, citu cilvēku priekšā, zinādam, ka nav nekā par ko kaunēties ka mēs tiešām varētu likt nāvē miesas darbības, bet mēs varētu dzīvot garā. Debes tās es lūdzu, ka tu cel gaismā tās lietas. Un tur, kur ir vajadzīgs, ka mēs spētu atklāties, atvērties, runāt ar cilvēkiem, parādīt, kas notiek mūsu dzīvēs, atzīt to un lūk to palīdzību. Jēzus, tu tiešām lūdzu, ka tu atklāt tās lietas mums. Lai mēs no šodien, no šeins varētu aiziet projām ar tādu jaunu cerību, jaunu iedrošinājumu, ka nav jāsteigā miesā. Nav jāsteigā ar tiem smagumiem, ar visiem tiem krākiem, kas spīnas apkārt, bet ir iespējams staigāt brīvībā. Es gribu jautāt, varbūt, ka tu esi šeit un ilgstoši tu zini, tu vienkārši redz un tu zini savā dzīvē, ka ilgstoši ir bijušas kādas lietas, ko tu esi gribējis tikt galā. Varbūt tu pat nezini, ka tev vajadzēja tikt galā, bet tu redzi, ka tas ir vienkārši iztukšojis tavu dzīvi, tas ir nesis tādu tukšumu tevī. Tas ir nesis, kaut vai nelielu, bet tas ir nesis postu tavā dzīvē. Šodien tu redzi to, bet tu gribi pielikt punktu tām lietām Var pacelt savu roku, kamēr neskatās neviens apkārt ar aizvērtām acīm. Tu zini, ka tu gribi pielikt punktu tam. Tu vari pacelt savu roku. Vienalga, kas būtu tās par lietām. Vienkārši pacelt roku par debesīm. Teikt Dievu, jā, es gribu. Es negribu vairs ar tām lietām iet tālāk uz priekšu. Es gribu šodien izvēlēties to visu nolikt malā un iet brīvībā. kamēr jums ir paceltas rokas, daudz jums, kas pacēlāt, kamēr jums ir paceltas rokas par debesīm, no kurienes nāk palīdzība. Es gribu, ka jūs vienkārši lūdzat man līdzi un sakat, Jēzu, es nododu sevi Tev. Valdi Tu manī. Tu esi mans kungs, Tu esi mans ķēniņš. Paldies, ka Tu man piedodi par to, kas nav bijis pareizi bet no šodienas es gribu izdalīt izvēli, nošķirties priekš Tevis. Lūdzu, palīdz man uzvarēt tās lietas, redzēt uzvaru pār to, lai es varētu staigāt brīvībā. Jēzus vārdā to lūdzu Tev. Mēs tagad slavēsim, mēs dziedāsim. Un uh, es gribu, kamēr mēs, šīs dzied, kamēr mēs dziedāsim, tu dziesmu laikā, ja tu vēlies, ja tu zini, tu, kad ir tās lietas, kas tiešām tev tur, un tu vēlies aizlūkšanu, tad tu, tu var iznākt priekšā, un es vienkārši lūkšu par tevi, gads būs gatavs lūgt par tevi, vienkārši šīs dziesmas laikā, ja tu zini, ka tev ir vajadzīga aizlūkšana, nebaidies, nekaunies, Ja tu vienkārši zini, ka tu gribi tikt vaļā, tev nav spēka, tev vajag, lai par tevi aizlūdz ticības lūkšanā, tad nāc priekšā. Turpat tās maliņā vienkārši mēs aizlūksim. Pārējie vienkārši slavēsim kopā Dievu, izmantosim to laiku. Bet ja tu jūti, ka tev ir vajadzīgs, ka par tevi aizlūdz, lūdzu iznāc priekšā. Lūdzu, ne, neatliec to uz vēlāku laiku. Lūdzu, nesaka, gan jau tāpat būs labi, bet tu zini tevi iekšā, tu vienkārši jūt, ka svētais gars kaut ko cilā, kaut kas notiekās, kaut ko dara, tad es lūdzu vienkārši paklaus svētajam garam, iznāc priekšā, atzīst, parāda to tā, ka Dievs, man vajadzīga ir tā palīdzība, es netieku ar to galā, man vajag to palīdzību, tad iznāc un es vienkārši lūkšu par jums un gads tāpatās lūks un mēs aizlūksim.